Де ж ми її дістанемо? Переглядаємось між собою. Оце герої. А голова й два вуха людині нащо? В райкомі комсомолу або в школі позичте. Так і скажіть свято. І не запізнюватись о 12.00 бути в друкарні. Не впізнати було нам Ольгу цього дня. Ніби йшлось про найближчого родича. Таку бурхливо розгорнула діяльність. З бухгалтеркою перешушукнеться, Ірині про щось підморгне. Іванові доручила вимити ганок і підлогу в коридорі. А Кочубия навіть по телефону на районі розшукала і звеліла, щоб телефонограма була. А коли настала урочі година, ми всі зібралися в друкарні, дружнім колом оточили іменинника. Ольга перша вручила йому ошелешеному з несподіванки свої польові квіти. І тут же, обнявши рукою Генріха Теодоровича, палко чмокнула його в щоку. А Ірина з гвоздиками чмокнула вдругу. Аж Іван Друкар не зовсім, до речі, вигукнув Зірко. Редактор товариш Поліщук, попросивши уваги, поздоровив славного комінтернівця від імені колективу Червоного степу нагадав нам про міжнародну солідарність, після чого Житецький проникливим наспівним голосом прочитав щойно написаний вірш під назвою Матері політемігранта, чим схвилював іменинника. Аж той мимоволі за серце вхопився. В цей момент Ольга, щоб не допустити спаду емоцій, подала нам знак і ми з Кириком рішуче виступили наперед із своїм кумачем, на якому німецькою мовою було виведено спільне наше привітання Рот фронт Геносе Баумгартен. Для іменинника це слово було видно справді дорогим. Він пригорнув нас до себе обох, нахилився над нашими вихрами і застиг у мовчанні. Парася Георгіївна вирішила, певне, що йому стало зле. Кинулась до пузирка на вікні, щоб накрапати Генріху Теодоровичу валер'яни. Але він раптом відвів її руку в бік і мовив до всіх лагідно з усмішкою. Данкешон, еслебе, червоний степ. Гаряче настає пора. Люди жнивують, а робочих рук по колгоспах обмаль. Тож доводиться і районним установам ці дні відгукнутися, подати допомогу селу. Чуємо, поїхали ті, збираються інші. А сьогодні докотилося й до нас. Охоплений ентузіазмом з'являється Кочубей. Щойно він як профорг був десь у начальства і тепер уже в ролі старшого подає до нас голос. Ану, писарчуки, годі перами шкрябати. І ви, друкарня славна, сюди. А коли всі зібрались біля млинового кола, повідомив з відчуттям значимості моменту. Їдемо до підшефних. Не впоруються. Треба подати їм соцдопомогу. Будемо снопи носити. Степ, це чудово. вигукнула Ольга з властивою їй емоційністю. Та ще робота така гарна, чиста. А бригадиром ви будете? запитала Ірина грайливо. Кому згори наказано, то і буде, нахмурився Кочубей. І годі розбалакувати. За годину вирушаємо. Мені теж збиратись, поцікавився дід Сторож. А друкарня, шрифти, з докором нагадав йому Кочубей. Пильність діду зараз понад усе. Парася Георгіївна, оглядаючи себе, не могла вирішити, чи так їхати, чи треба перевдягнутися у старе. <laughs> Можна хоч і в платі весільному, насмішкувато кинув Кочубей. Тільки нагадую, не на прогулянку їдемо.